Deuteronomio, Kabanata 3 Nagpatuloy tayo papuntang Bashan. Ngunit pagdating natin sa Edre, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Huwag kayong matakot sa kanya, sapagkat matatalo ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon ng Hesbon at sa mga Amoreo. Sa tulong ni Yahweh, Natalo nga natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong itinirang buhay isa man sa kanila. Nasakop natin ang anim na punilang lunsod sa Argob, ang buong kaharian ni Og sa Bashan, ang maraming maliliit na nayon, at ang malalaki nilang lungsod na napapaligiran ng pader. Tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Hesbon, nilipol natin sila pati mga kababaihan at mga bata. Ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Nasakop natin noon ang lupain ng dalawang haring Amoreo. Ang lupain nila sa silangan ng Hordan, mula sa ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Sirion ang tawag ng mga taga Sidon sa bundok ng Hermon at Sinir naman ang tawag doon ng mga Amoreo. Nasakop din natin ang mga lunsod sa matataas na kapatagan, ang buong Gilead, ang Bashan, hanggang Salka at Edrei, na pawang sakop ni Haring Og. Si Haring Og lamang ang natira sa mga taga-Rephaim. Ang kabaong niyang bato ay apat na metro ang haba at dalawang metro ang lapad. Ito ay nasa lunsod ng Raba, sa lupain ng Amon hanggang ngayon. Nang masakop natin ang bansang iyon, ibinigay ko sa lipi ni Ruben at Gad ang lupain mula sa Aroer na nasa tabi ng ilog Arnon at ang kalahati ng Gilead. Ang kalahati naman ng Gilead, ang Bashan, sa makatwid, ang buong Argob ay ibinigay ko sa kalahati ng lipi ni Manasses. Ang buong Bashan ay tinatawag na lupain ng mga Refaim. Ang buong lupain nga ng Argob at ang Bashan hanggang sa hangganan ng mga Gesureo at Maakateo ay napunta kay Jair na anak ni Manases. Hanggang ngayon, may ilang nayon doon na tinatawag na mga nayon ni Jair, sunod sa pangalan niya. Ang Gilead naman ay ibinigay ko kay Makir. Sa mga lipi naman ni Ruben at Gad, ay ibinigay ko ang lupain mula sa Gilead hanggang sa kalagitnaan ng Ilog Arnon. Ang Ilog Arnon ang hangganan nito sa timog at ang Ilog Jabok naman sa hilaga. Dito naman nagsimula ang lupain ng lahi ni Amon. Sa kanluran, ang lupain nila'y abot sa ilog Jordan, mula sa lawa ng Sineret hanggang sa dagat na patay. Abot naman sa bundok Pisga sa gawing silangan. Sinabi ko sa kanila noon, ang lupain ito ang ibinibigay sa inyo ni Yahweh na ating Diyos. Ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipaglaban munang kasama ng ibang Israelita. May iiwan dito ang inyong mga pamilya, at ang inyong mga hayop, sapagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi napapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ko kay Josue. Nakita mo ang ginawa ni Yahweh sa dalawang haring Amoreo. Ganoon din ang gagawin ni Yahweh sa mga hari ng lupaing pupuntahan ninyo. Huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. Nakiusap ako noon kay Yahweh. Ang sabi ko, Panginoong Yahweh, pinasimulan mo nang ipakita sa akin ang iyong kapangyarihan. Sinong Diyos sa langit o sa lupa ang makakagawa ng iyong ginagawa Hinihiling ko sa iyong patawirin mo ako sa ibayo ng Hordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok Lebanon. Ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, Tumigil ka na Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Hordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo at nanatili tayo sa libis na nasa tapat ng Beth Peor